Aleluia, aleluia, lăudați-l pe Domnul. Aleluia, aleluia, lăudați-l pe Domnul. Eu sunt lumina lumii, spune Domnul, cine mă urmează va avea lumina vieții.